čista. Ona je čista, u njoj nema nikakve nečistoće. A isto tako ispravna da sa njom očistimo nečisto. I da sa njom se očistimo za obrede i badete kojima treba čistoća. Čista voda. Podvucite i to čista, ali nečisteća. što znači da se njome ne može postići čišćenje. To je voda za koju se ne može reći da je voda u ovom opštem smislu gore. Tu spada sirće, ružina voda, sokovi i druge tekućine. Kao i voda koja je promijenjena nečim što se može odvojiti od nje, na primjer safun ili šafran. Ovom znači ovom iako je tekuće, to nije voda, iako je čisto možemo ga jesti, piti, možemo od njega e, sa njim praviti jela i tako dalje, ali sa njim ne možemo uzeti abdest, niti se ogasuliti, niti sa njim oprati odjeću koja je nečista. Treće, voda u koju je upala nečistoća ili voda pomiješana sa nečistoćom. Ako je promijenila jedno od tri svojstva, boju, okus ili miris, ona nije čista, ni čisteća. U tome se slažu svi učenjaci, međutim ako se ni jedno njeno svojstvo ne izmijeni, ona ostaje čista i čisteća. S tim što šafija ovdje određuje količinu vode da je ne bi da bi se moglo kad upani u nečistoća da bi se mogla tretirati nečitom ako nije promijenila jedno od svojstava međutim tu je samo šafija općenito je da voda ako je pomiješana sa nečistoćom ali se ne primijeti na njenom ukusu niti na njenoj boji niti na njenom mirisu pa mjera koju određuje imam šafi je da bude ta količina vode veća od pola kubnog metra Četvrta vrsta vode je upotrebljavana voda. To jeste voda koja ostane u posudi nakon pijenja. Pijeli smo od te vode i ostao je dio. Čovječi sur ili ostatak jel, vode iz koje je pio čovjek, na primjer bokal, i pio je čovjek iz njega i ostalo je, je čist kao i sur nekih životinja, svejedno da li se jelo njihovo meso ili ne. Osim vode koju je lokao pas ili svinja, jer je takva voda nečista, zbog toga što je došla u dodir sa njima. Znači, ako bi mačka pila iz posude vodu ne proljevamo, nego voda je čista, sa njom se abdestimo. Sa njom se abdestimo. Ako bi to nalokao pas, onda bi voda bila nečista. Nečistoća. Nečistoća je ono što je ružno i od čega se treba čuvati i prati svaki dio tijela ili odjeće na koji dospije ta nečistoća. Vrste nečistoća. Prva, podvucite isto tako ili zaokružite ovaj njen broj, je mrljina ili lešina. Tu spada sve što ugine bez šerijaskog klanja, osim čovjeka, ribe i skakavaca. Ako životinja kojoj se krv ne pusti, kao mrav ili pčela, upadne u vodu i ugine, to neće utjecati na njenu čistoću, pod uvjetom da voda ne promijeni svoja svojstva. Što se tiče kosti mrljine, roga papka, dlaka ili e, peradi, one su čiste. Koža mrljine postaje potpuno čista štavljenjem. Drugo, krv الدم هذا يعني مسألة كثيرة كرب هل نقرأ هذا لأن هذا خطأ لا مش خطأ نكمل كيف خطأ الدم المسفوح النجس كيف كما تذبح ال- E, krv. Svejedno da li se radi o krvi koja ističe pri klanju ili krvi hajza i nifasa. Krv buha insekata, njima sličnih životinjaca ne smeta. Otvorite sveske. Za fik, jel? كذا يكتب النجاسات يكتبوا الدم Napišite nečistoće. Pa iza toga napišite krv. ألف الدم المفتوح Pod A krv koja ističe, koja šiklja pri klanju. hajza i nifasa. جيم الدم الذي يبقى في مفاصل الحيوان المأكول Krv koja se zadrži poslije klanja u krvnim sudovima. pored ove treće napišite ona je čista. Ova treća je čista. Čak ako bude i u kod dospije u posudu kada se kuha takvo meso u kom se zadržalo neznatno krvi, čista je ta hrana. D. الكبد والطحال هم حلال e, jetra i slezina, jer sa zadržanom krvi u njima, čiste su, odnosno halal su. أما دم الإنسان في مسألة واسعة E. Krv čovjeka. Krv čovjeka. Pa napišite u prožetku وهذه مسألة واسعة pitanje stava oko čistoće ili nečistoće ljudske krvi je široka tema. ولكن ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا يصلون ولراحتهم تمت Ali iz života ashaba je evidentno da su klanjali dok su im rane tekle. Što je bila i česta pojava u njihovim bitkama. Da tamo kad bude ranjen stane i klanja. Da bi na seždi izdahu. Evidentno da su klanjali, a, a, a rane su im tekle. ولكن ما أصاب الثوب فعلى المرء أن يغسله A to je bila i, to je bio i slučaj jel, stalan u njihovim bitkama. Mislimo na slučaj Omera radijallahu anhu, kada je ranjen i tekle mu krv iz rane, međutim on je klanjao. A nije slučaj samo Omera, nego u svim bitkama Selef prve generacije su bili ranjavani i klanjali su. Zapišimo isto tako ولكن على المرء ono što se od odjeće uprlja krvlju ljudskom treba oprati. gnjoj i ono što se povrati. Izmet i mokraća. Mokraća muškog djeteta koje se hrani majčinim mlijekom samo se najlakše čisti jer je dovoljno samo saprati vodom odnosno potrati vodom nanijeti vode i otrti لازم تفرقوا بين كلمة غسل وبين نضح اللي هو رش الماء في التطهير Načini čišćenja braću su različiti i trebamo znati, pogotovo kad budemo još spominjali slijedi dole niže, načini čišćenja su različiti. Nešto trebamo oprati, a nešto trebamo potrti, a nešto trebamo oprati sedam puta. Nešto treba da samo istarimo suho, ne nanoseći vode i uopšte. Nešto možemo okomati s noktom ili nečim drugim يعني مثلا sve zavisi šta je i gdje je od nečistoće البول والدم يجب أن يغسل محل النجاسة krv na primjer i mokraća moramo oprati mjesto gdje moramo otkloniti pranjem tragove te nečistoće معنى تغسل يا إخوة مش يعني تاخد مية هكذا إن الماء ينزل عليها هذا الغسل يا إخوة to znači da voda prođe kroz njega da smočimo to i da i zaperemo to je značenje pranja الطفل الذكر الذي يرضع وما أكل فيكتفى لرشه مكان نجاسة Što se tiče mokraće djeteta muško koje još ne jede hranu koju jedu odrasli, nego samo doji majku. Njegova mokraća je nečistoća. Nije ona čista, jer da je čista ne bi se ni pralo. Nego je nečistoća, ali je olakšano u njenom čišćenju. U njenom čišćenju dovoljno je da uzmete vode, nanesete i saperete. Ne morate to činiti mnogo puta, niti treba da, da prolazi voda kroz njega. Životinski izmet. Iako neki učenjaci kažu da izmet i mokraća životinja čije se meso jede nisu nečisti. من يعني لو بتزحف في المعركة وأصابك فروة ذكر فلك أن تصلي هكذا Ako čovjek puzi, puzi na treningu ili puzi u, u borbi i puzeći pređe preko mjesta na kom je, na primjer, balega ili izmet od konja, od ovce, od, od, od krave i tako dalje, to nije nečistoća. Što ne smije tako je suho, da kasnije, jel, zbog izgleda i zbog neugodnosti, otrese ili opere, ali namaz mu neće pokvariti. Namaz mu neće pokvariti. Ovdje vidimo olakšicu, braćo, naši stari neuzubila zbog tolike nekakve preciznosti i pretjeranosti u tom čišćenju, zbog vesvesa, jel? Ja su lučili u uštalu, mora sve iz temelja mijenjati, u tom ne može ničemu. Može vallaj. Može. Jer nije nečista, nije nečista mokraća kravjeniti njena balega. Ona jest neprijatna, jel? ne treba se po nama lipi i maže, međutim, da, da kasnije ovaj, ne klanjamo ili, ili kažemo ne mogu stalno se preoblačiti, pa ostave namaz, to ne dolazi u obzir nikako. Nečistoće, šta je nečistoća, a šta nije, iako se čini kod ljudi, iako ako je ljudi smatraju, čovjeka će, čovjeku će olakšati u životu mnogo. Jer značeš kakav možeš klanjati, gdje možeš klanjati, kad je nešto čisto, kada nije, treba li se prati ili ne i kako će se oprati. A onaj ko ne zna te propise, čitav život je sam svoj mučtehid, radi po nahođenju, pere što ne treba, ne pere što treba i tako dalje. Posljedica neznanja po pitanjima nečistoće ostavlja se namaz kod velikog dijela ljudi, čak i zbog znoja. Uzmijete kada je ja nečist. Ili osjeti na sebi znoj, sedmice se nije kupo, osjeti na sebi znoj kaže nečist sam. A to su sve šeitanove fetve, oni veli, pa to nisi, ne mereš ti čist, ne mereš ti nečist. Pas i svinja su nečisti. Posudu iz koje pas nešto pojede ili popije ili je naliže, treba oprati sedam puta i to prvi put se pere zemljom a ostali šest puta vodom. وهنا ينبغي التنبيه على اقتناء الكلى E, on موجود tu. لا لا على اقتناء الكلى المصرية في بداية آه. الإنسان. Sahih. وأصبحت حياة الناس كلها Kad govorimo ovdje o nečistoći psa i svinje, zgodno je se malo navratiti na život ljudi uopšte i njihovu vezu sa psom. Nećemo govoriti o, o, tim narodima koje je šeitan zaveo, nego ćemo o muslimanima. Po islamu je zabranjeno, braćo, držati psa. U kući ni govora. Onaj ko ima psa bez potrebe, umanjuje mu se svakog dana od sevapa koliko brdo uhod. Zamislite, braćo. Zbog toga što čovjek ima bez potrebe psa u svojoj javli, kamoli u svojoj kući, svaki dan se umanjuje kada bi, koliko god hoćete, imao, imao sevapa. Kirat jedana, to je brdo uhod. Izuzetak, znači dopuštenje od strane šerijata za držanje psa je kada čovjeku treba da mu čuva nešto, da mu čuva nešto, da mu lovi. Znači da mu čuva i da mu lovi. Neki isto tako ne posjećuju kuće, ne posjećuju kuće u kojima ima kip, u kojima se nalazi slika ili u kojima se drži pas. Kad kažemo slike, ne mislimo na bilo koji crtež, nego sliku živog bića. Sliku živog bića. Sedam to je isto jedno i drugo. Možemo zajedno. Vedi i mezi. To je bijela čvrsta tekućina, odnosno sluz, koja ponekad izlazi poslije napornog mokrenja ili obavljanja nužde. Izlazi iz polnog organa. Sluz poslije napornog mokrenja ili obavljanja nužde. A mezi je bijela sluzova tekućina, odnosno sluz, koja izlazi prilikom razmišljanja o polnom općenju ili nadražaju kod muškarca i žene s tim što je kod žene više. To tako zbog zapišite zapišite zbog sluzi pa stavite u zagradu mezija i vedija, znači sluzi koja izlazi poslije nužde ili sluzi koja izlazi pri nadrežaju nije potrebno kupanje. Nije potrebno kupanje. Petanski vesvesa ljudi se opterećuju i ovo i satire nije to čudo kad se to dešavalo s habima subhanu. Hazreti Ali radijallahu an se kupo stalno dok jednom vidi da je naporno, brate, a, islam dolazi s olakšicom, lahka vjera. I onda je upitao Božijeg poslanika, ali ga bilo stid, pošto mu je on zet, pa je poslao jednog sahaba da kaže, meni često izlazi sluz, šta ću? Mislio da se treba kupati, izlazi sluz, mislio da je to sjeme. Ili da je kao sjeme, da je hukum kao hukum izlaska sjemena. Pa mu je poslanik sa rekao da nije to to, da je dovoljno uzeti abdest i oprati stidna mjesta. Oprati stidna mjesta. I ako je, ako je sluz doprla do, do, do, do unutarnjeg veša, onda to peremo kao što smo rekli da peremo mokreću muškog djeteta. Kako? Znači, malo vode i potret, ne treba prati, ne treba prati. To je znači vedi i mezi. Što se tiče spermije sjemena, ona je čista kao pljuvačka i slina iz nosa. Ali ipak ju je lijepo oprati ako je u tekućem stanju. Misli se sa odjeći. Misli se sa odjeći. A dovoljno je potrati ako se potrti, to jest istreti ako se osuši. Dovoljno je tarući e, odjeću da spane, da je nestani ako se osuši. Sve ovo na, odnos, na osnovu hadisa i prakse poslanika sasvim i njegove porodice. Kako se tiče sperme, vidjeli smo da je ona u osnovi čista, nije nečistoća nije nečistoća. Ali da treba očistiti e, odjeću na koju dospije. Ako je suha, što kaže brat, istrti ili ne znam kako bi rekao. A ako je, ako je e, tečna, ako je svježa, onda oprati. Oprati ne kejfe. Pa oprati znači. Ne potrti vodom, nego oprati. Ali kad se ta pojava desi čovjeku, bilo u snu, bilo snošaju sa ženom, onda je obavezan na čovjeka šta? Gusl. Znači to stanje kroz koje čovjek prođe zahtijeva od čovjeka gusl. To je Allahov hikmet, rekli smo da se Allah ne pita zbog čega je nešto propisao. Obzirom da je to posebna pojava, Allah samo naređuje da svu, svo tijelo ovaj, pokvasimo. Nije li u tome obnama čitavog rada, sistema, Allahu alam. Ali Allahu hikmet postoji u svemu što je propisao. Što je god propisao za nas je korisno. To isto se kaže u u fikhu da je od ciljeva njegovi svako dobro za čovjeka i da šarijat naređuje sve korisno, zabranjuje sve štetno sve vrste alkoholnih pića. Kod većine uleme, mada ima uleme koja kaže da, da je alkohol čist. I da je čist da pit. On je piti haram od, od najvećih grijeha. Ali mislimo, ako te upršće, šta ćeš sada? da ga smijemo koristiti recimo da ga dodamo pri pravljenju mirisa i slično najbolje je od toga biti dalek najbolje je to izbjeći ali nećemo reći da je u svemu tome haram jer je haram ono što je haramio Allah i njegov poslanik a ovdje zbog šubhe, zbog straha da ne upanemo u nešto o čemu nije propis kroz jasan jer znamo kakav je alkohol jel, da, da, da je haram i ne treba postojati, a isto tako nije, nije kao što je zabranjen pit, ne znamo da li je zabranjen recimo koriste u te stvari, onda nećemo reći da je haram, međutim najbolje ga je izbjegavati. Tu. Sredstvo za dezinfekciju zove se savlon, nema u njemu alkohola. Ima ga. Govorili smo jučer to. Govorili smo jučer šta je nužda i ko određuje nuždu. E, Zapamtite da taj savlon je dezinfekcijno sredstvo u kom nema alkohola, čisto. I u što vjeruješ i koju fetvu slušaš, da li je nečisto, materijalno nečisto kao što je nečista mokraća, ili ono u suštini nečisto, ali nije materijalno nečisto. Prvo mišljenje. Nijedno nije na drugim jakin. Pa zavisi zašto se ti opredijeliš. Nema o tome hadisa. Da je hadis to bio put i pravilo. Ako ti nisi spavao nikad, ako nisi spavao, ovaj, sad došao, spavaj, subhanallah, moraš spavati. Moraš ti spavati ovo odakšama da ono je mekru. Ali ti ako ćeš, razumiješ, nema od tebe ništa, nema više neko sad ti je vađu spavati. Nego u normalnim uvjetima je mekru i u normalnim uvjetima. Jezikom ako te dohvati. Jezikom. Jezikom. Abdest ono što naučimo kad budemo učili abdest šta kvari abdest. A sve što nije kraju ga, to je od onih sumnji, razumije, hoćemo reći. Jer Allah šanu nam je iz milosti neke stvari prešutio. لو وقع على يديك بولي وانت متوضئ Evo pitanje recimo, ti si se avdestio i nešto si dodio kad ono mokraća. Uzao si dijete da budeš mokraća. Šta sada? Hoćeš li pomoviti avdest samo oprat ruku? E da je kod iz tebe istekla, onda bi pokvario. Razumiješ? Ne kvari, ne kvari. Samo se ovdje dozvoljava jer je, jer je načelo da se ne drži pas. Ali ovo izuzetak. Pa ovo nije olakšica, da nije više nečitoća, nego olakšica da ga držiš, da ga gajiš, da ga imaš. Nemoj ih držati nigdje. Da, da, fotografije. I fotografije toga. Ono što ti moraš, to je nužda. Da imaš, ne znam, na legitimaciji, da imaš na pasušu, na vojnoj iskaznici, ono bez čega ne možeš živjeti normalno. Čak i to, braćo, čak i to kada umrete, ostavite vas i da se sve ukloni. Ćemo kad budemo radili lov. Svako je neko bio duhanđija. Morat će se poželiti malo da se osami. Koliko pušača, Koliko je bilo pušača? Ma degne slobodni, brat, slobodni. Ma samo ne može ovaj samo. Mumkin, Hajde. mumkin, يا Allah. عم انا عارفهم يا عم <laughs> دخلني الله المستعان ياتي الشيطان بقى يقول لك مثل الذبابه زز في ودنك هنا تقعد كلها Kao vam dođe šeitan kao, kao baja da vam, da vam zuji na uho i spominje cigaru, utjeći se Allahu Đelešanu od njega. Ima braće koja većina su bili pušači, to teški. Pa kad su, maša Allah, ostavili, kaže, subhanallah. Ja sam išao kroz bolnice, išao doktorima da se odvikavam, išao u svi. Ali ovdje sam uspio. Pa inša Allah ta'ala i vi ćete se sjetiti nimeta Allahovo kad vas je odvojio od te zaraze i tog zla. Kedelik fi nokta... među vama i oni koji to tajno još negdje idu pa pomalo cugaju. Ti se ljudi znaju i nisu izvan očiju. Zato pa nemojte da, da to nastavite, da ne bi ko bio od vas pouka umetu Muhammeda sallallahu Ovdje nije samo naučiti, ovdje su olakšani svi putevi pokornosti i ostavljanju poroka i, krivog ponašanja. Nema žena, prema tome naučit ćeš da moraš sjeliti sa ljudima da ne budu žene. Nema i izazova, prema tome moraš naučiti da ne gledaš oboriti pogled. Nema muzike, zaboraviš je. Nema šuplje bliže suzbijaš je, da se bilo na kom drugom mjestu i da slušaš iste dersove, ne bi, bila, ne bi bio taj uspjeh. Jer ti samo oslušaš dersove i pustiš se kao iz škole, opet zaboraviš dok će sve što si učio. Nikad promjeni. Promjena može biti samo u skroz drugim uslovima gdje je sve isključeno. Kada možete smiriti ovaj zahuk Tek kad isključite, jel' Tamo u džajlijeti je sve bilo uključeno i sve se vrtilo ka džahilijetu. Sad je to sve odvojeno. sad ona se zaustavlja, inša Allah. I treba je još sada uključiti skroz drugi napon. Da se okreće ka hajru ako Bog. da vrijedi samo onaj ko se zna dobro pohvalit kako je nekog razbio, kako je cure kako je ovo, kako je ovo. To je njegov život. Ako toga nema, on ne osjeća da živi jer oko njega nije nikome u oku, nije nikog priznat. To, braćo, zaboravite i toga se stidite, a nipošto se time ne hvališite. Jer Hald ibn Velid radijallahu kako je primio islam, svima je rekao jasno. Neka mi niko ne spominje da je moj život onaj život prije nego sam poslaniku stavio ruku u ruku, dao mu beju na islam. Ono nije moj život. Iako je bio šta? junak, vojskovođa, nije nikad izgubio. Zato i ti što si na putu zablude, što si razbio nekog radi cure, što si razbio nekog u kafani, što si ovo, što... Toga se odrekni u ime Allaha Đalešanu i zaboravi ga i reci to nije moj život, neka mi niko ne spomene da je moj život ono prije nego sam spoznao la ilaha illallah. Šteta je da džahilijet ostavimo tamo, a prenesemo ga ovdje. I šteta je da pokvarimo jedino mjesto gdje ljudi mogu naći lijek. Ako se ne budemo držali tih mjerila i tih vrijednosti, pokvarit ćemo mjesto i poslije vas više niko neće moći doći da uzme uputu. Jer malo ona generacija, malo ona, malo ona, i koji vas vode, počet će ličiti na vas i sve će se pretvoriti u okoliš kakav je oko nas. Zato ne samo sebe, nego i drugo kada počne da govori onome što će nam pokvariti ozbiljnost, što će nas izvući iz ovog mjesta, zaboraviti gdje smo, nasihat mu puti i reci, brate, otvori knjigu, brate, spominje Allaha, brate, odmaraj, spavaj. A ne imamo mi koristi, mi svi znamo šta je džahilijet i svi imamo slučajeve kakve imaš i ti. Ima ljudi koji su tako odgojeni ili tako, im takav im je duša da nekoga ne mogu organski, facije mu ne mogu. A pogotovo ne mogu da im neko savjetuje. Pa kažu, a ko si ti da mi govoriš? A šta si mi ti? Šta ti znaš? Ja sam pametniji od tebe i tako dalje. To, braćo, zaboravite. Primite istinu, malo od koga bila. Primite. Mjesto emira, nije emir, nije emir čovjek koji senatura, nego čovjek koji dok ti spavaš brine se kako će ti pomoći i nije tu što je željan hvale i slave, nego je tu što je Allah Đelešanu naredio mu da radi za ovu vjeru. Kahvendišete u sobama, to se ne dopušta. Ja ne znam da li je toga bilo, ako nije, treba da odgovorim za medresu. Nadgledaju i to se ne dozvoljava, jer to vam gubi vrijeme i kod vas gradi navike da se bez kahve ne može, pa sutra na liniji, pa sutra na straži, pa ovdje, ondje. će vam, živci će vam drhtat kada je nema, a vremena je malo. Iskoriste ga za spavanje, iskoriste ga za učenje, iskoriste ga za čitanje Kur'ana, prepisivanje, provjeravanje i tako dalje. Nastavljamo sa fikom, otvorite knjige, naslov Otklanjanje nečistoća. Planta sanati. Vino postaje čisto ako se pretvori u sirće, to jest alkohol postaje čisto ako se pretvori u sirće. Ovdje trebamo naglasiti ako se pretvori prirodnim putem. To jeste ako samo izlapi i postane sirće. A ako bi to čovjek pretvarao dodajući ne znam, so ili, ili, ili, druge sastojke, onda bi to bilo haram. Opet bi bio, to, to sirće bi bilo haram. Znači, vino koje je vino ili alkohol, ako se pretvori u, u sirće, izlapi znači iz njega alkohol, onda je ono halal, čisto, nije više alkohol. A ako bi to čovjek činio, ubrzao taj proces, dodajući neke sastojke, onda bi to bilo opet haram. Znači samo prirodnim putem, samo od sebe kada izvitri izlapi. Ama... Što se tiče stričata koje se pravi kod nas, odmah od, od, od kako se zove, šire, to je halal jer nijednog momenta nije bilo alkohol, jer nijednog momenta nije se pretvorilo u alkohol. Vrljine štavljenjem postaje čista. To je sušenje kada se, kada se stavi e, so i osuši koža. Znači, ako bi krava uginula, ona je lešina, jel? Njenu kožu oderati i uštaviti je, smije se, meso se od ne smije jesti, jel? Haram, mrljena. Međutim, njena koža se smije iskoristiti ako se uštavi, ako se učini, znači postane čista. I, i odjeće se čiste pranjem sve dotle dok se ne, os, ne odstrani nečistoća i njen trag ako je nečistoća nevidljiva. Vidljiva. Ne smijete da ostane trag kojeg je teško ukloniti kao što je boja krvi. Vi ćete recimo neku nečistoću onoliko koliko je običaj prati i nestaće ih. Ali krv ćete prati i više od toga i dalje će ostati. E sad pitanje koliko imaš li vremena, ima li smisla i tako dalje. Onoliko koliko pereš svaku nečistoću, toliko je dovoljno i krvi posvetiti pažnji, a što ostane od boje, svakako, ne govorimo sada o standardima, da nosiš takvu košulju, nego govorimo za namaz. Za namaz čisto je ako opereš onoliko koliko je običaj i normalno prati. Zbog toga što je teško otkloniti boju kod krvi. Ako se na tijelu ili odjeći nije vidljiva, ona se čisti jednim pranjem vodom. To je kad smo sigurni da je nečistoća dospjela na, na, na, odjeću, ne znamo gdje je. Mi operimo to jednom. Ako u maslo upane nešto poput miša, jer miš je nečist, ona će se očistiti tako što će se izbaciti miš i dio masla oko njega ako je maslo u čvrstom stanju, jer nije otišao dalje. Jel? Ako je u tečnom stanju, onda ga treba baciti svega. Knjiga. Pratite me. Što se tiče ogledala sablje, noža, nokta i svega što je glatko, glatke površine bez hrapavosti, to se čisti brisanjem sve dok se ne ostrani trag nečistoći. Znači ako imamo kap krvi na noktu i možemo to drugim noktom skinuti, ne treba ni prati jer smo uklonili nečistoću. Brisanje obuće od zemlju je dozvoljeno ako se time odstrani trag nečistoće, što znači da zemlja može biti sredstvo za čišćenje obuće. Ako nešto padne na odjeću ili tijelo, a ne zna se da li se radi o mokraći ili vodi, nije obavezno ispitivati da li se radi o jednom ili drugom. Šta znači? Znači da ćemo uzeti da je pala kap vode. Idemo znači putem i kanon nam je kap nečega. Mi uzimamo da je šta? Da je čisto. Da je na nas došla kap koja je čista. Jer sve su stvari u osnovi čiste dok ne do Mi ne znamo šta je, uzimamo to pravilo. Da je došlo, da je nešto čisto na nas kanon. E, ako vidimo da je to nečisto, ko znamo, vidimo odakle je, ali ako ne znamo, uzimamo da je čisto. Nije obavezno pranje noge ako se upraši zemljom sa ulice ili uprlja blatom sa puta. Ako se, ne znam, dobro da ovo objasnimo, prvo nije obavezno pranje noge, nije obavezno pranje odjeće također ženske. Jer vi znate da žena treba da spusti odjeću do zemlje. Pa je pitala umi selama, Boži poslaniće, kada se bude saginjala ili, ili ulazila preko praga žena, otkriće joj se stopalo. Kaže, onda će spustiti koliko? pedalj. Kad je Boži će opet će, gledaj bogobojaznosti. Se ne bi pojavila. Kaže, pustit će onda koku, lakat i neće više. I u jednom i u drugom slučaju, čak i u trećem, čak i u trećem da pusti do zemlje, ništa ne prepušta dalje, dodirivat će se del krajnji dio zemlje. Sad će se vidjeti doli zemlja. Smatra se da slučajno ako bi bilo nečistoći, na putu isto tako ima čistoće, jel tako, Prašini, zemlje, vode. Smatra se da jedno drugo čisti i da je u osnovi vazda, vazda čisto. To dobro zapamtite. Obuća isto. Kaj je obuća? Pa maša Allah. Ili više na putu čistoće ili na Čega je više? Čistoće. Normalno, ti si išao putem. Možda je sav čist. Daj mi dokaz da je negdje nečistoće jedino ako vidiš izmet, ako vidiš mokraću i ostalo, e tada ako, ako staneš u to i hoćeš sebe na nama, to je drugo, da si uprljivo, i onda radiš ovo gore, brisanje obuće o zemlji, sve dok nestane traga. Ako se ne zna mjesto na, koje, na kojem je odjeća nečista, a zna se sigurno da je divo odjeće nečist, onda je obavezno oprati svu tu odjeću. Znamo sigurno da je, ne znam, iz džubreluka, iz nečega, kap ili kapi, dospije na naše tijelo sad tražimo? Kada bismo našli, gotovo, oprećemo samo to. Ali ako ne znamo, znamo da je na, na tome, operemo sve. Dvadeset prva stranica. Nemojte privrćati, savijati ovako nipošto. Jer ćete prije onda upropast korice, pa će vam se raspasti Islamska prirodnost. بالنسبة للختان يا إخوة لو في مثلا منكم من هو غير مختون فعندنا قسم للتختين يعني يبلغ بدون استحياء طيب Po odvraće nije osunećen kod nas u stacionaru braća inače obrezivaju i izvan jedinice posjećuju neka mjesta gdje, gdje traži, pa može se prijaviti, može sam to kazati. Prvo, prva ta osobina islamska prirodna je obrezivanje. Simbol islama i praksa ranijih poslanika je obrezivanje ili sunnečenje kako se kod nas kaže. To je naređeno braćo svim poslanicima i svim narodima. Kod kršćana velika stvar čitajte uh, Barnabin uh, evanđelje, vidjet ćete tamo koliko se na to, kako se grde kršćani zbog svih zavoda, između ostalog i zbog te. I zbog te. Mi znamo da se židovi, jel po vratu sunneti, kao i muslimani, po uputi Resula s.a.v. To isto je bilo kršćanima i kažemo ovdje praksa ranijih poslanika. A to je od Ibrahima, ali Poslanici. كان عنده 80 سنة يا إخوة وختن نفسه بالقدوم تعرفوا كيف الالتزام بأمر الله يا إخوة القدوم ما هو قدوم زي ال... زي السكة زي حاجة زي كده شيء يعني يذكر Ibrahimu alaihi salatu wasalamu je došla od Allaha Đalešanu naredba da sam sebe osunnati u 80. godini života. I odmah je izvršio i to jel, sjekirom ne znam kako bi rekli nečim, nečim što je tupo i grubo. Odmah sam sebi. A to nije čudo za Ibrahima alaihi salatu wasalama koji je primjer i u tevhidu, a i u islamu. Kale lehu rabbu eslim, kale eslemtu li rabbil alamin. Pa kada mu kaže za kolje sina, bismillah. Toliko ga želio, toliko ga čekao, halas jer Allah Žešanu je preši. Obrezivanje je vađib za muškarce. Preporučuje se da se ta dužnost obavi sedam dana nakon rođenja. Svrha obrezivanja je višestruka, da se ne sakuplja prljavština pod kožicom, da čovjek bude u mogućnosti dobro iscijediti mokraću nakon mokrenja, da ne umanjuje nadržaj prilikom spolnog općenja i tako dalje. Što se tiče probijanja ušiju ili nosa, to ne spada u prirodna obilježja islama i neki učenjaci poput Gazalije to zabranjuju s obzirom da to prouzrokuje bolove i za njega nema šarijetski opravdanog razloga. Međutim, ako se radi o probijanju ušiju koja žene radi nošenja nakita, onda je to iz Imamo ga dole fusnotu, sunnećenje žena podrazumijeva obrezivanje dijela polnog organa koji je kao uhor, koji se zove klitoris, radi uravnoteženja nadražaja Poslanik sallallahu ve sellem je rekao hafidi koja je sunnetila žene odreži dio, a ne cijelo, jer to će je učiniti prijatnijom u licu i ugodnijom njenom mužu. Veća raširenost bluda u neislamskim zemljama je otuda što ne poznaju i ne, praktikuju sunnećenje žena. Drugo, otklanjanje dlaka sa stidnih mjesta i ispod pazuha. هو حرف العالم مقصود له ستيدنا مش ستيدنا المفروض تكون اللغة اللي في الأمام Stidnog mjesta je. آه، خلينا نصلحه Tajib, اللي في الأمام مختلفة بالأمام tajib. Otklanjanje dlaka sa stidnog mjesta, misli se sprijeda. I ispod pazuha. Može se učiniti brijanjem ili šišanjem, a obrezivanje nokata preporučuje se svake sedmice. لكن آه، بالنسبة لحالة العانة ونكت الإبط بالكثير 40 يوميا Rok, braćo, rok u kome treba izvršiti e, otklanjanje dlaka, brijanje ili čupanje od pazuha ili brijanje isto kome, kome je teško, kome stvara bolove treba da bude 40 dana najveći razmak od jednog do drugog koji se toleriše šerijatom je 40 dana znači jedno brijanje od drugog brijanja je najviše 40 dana ako prije, to je još bolje. Islam se brine o unutarnjoj i spoljašnjoj čistoti. Vidimo čovjeka muslimana, vidimo mu bradu, sa nje sija sunce. Istu bradu pusti kafir, iz nje mrak izbija. Šta brada? Šta je tajna? Tajna su brci. Kjafera sve zatvori, a muslimana samo se smiješi. Jedna mala stvar – zato kad kažemo ovdje o sunećenim žena, da to čini ljepšom, zašto ovaj, face žena su, su oštre, špicaste, a muslimanki vjernica. Svaka izgleda kao majka. Toga što je čini prijatnijom u licu i, i, i dražom za njenog muža. To jeste sa manje sa manje odnosa sa njom postiže više nadra. Zato mogu imati muslimani četiri žene i da jedna ne čini blud. A kod ovih ne može ni jedna, a da ne čini bluda. Jedna jedina, ali mora činiti blud. Zato što ne čini e, sunnećenje, pa kad hoda sama sebe nadražuje. A kad joj pristupi muž, ne ima toliko nadražaja. Stalno znači uzbuđena, a kod muža nije potpuno zadovoljena. Rekli smo znači 40 dana. Treće, od prirodnih obježeja je i puštanje brade. to je važib. Zašto muslimani briju bradu, a sunnete djecu? A jedno i drugo istog statusa. Na bradu drvlja i kamenje, a čak i komunist šta sunneti dijete. Znači stvar je šta je ko običaju, Tu nikakva islama nema. Jer islam je, nema u njemu rasprave, jel tako? Ja sam musliman, šta mi je naredio gospodar? Kaj je naredio ti ovo? E neću, maša Allah, musliman. Zabranio ti ovo? E ja hoću, musliman. Znači radi se više o običaju i okolni nego o nekakvom islamu. Od prirodnih obilježja i puštanje bralje i to je vađib. Sada jel, vidimo u praksi ono kad smo kazali da od sunneta je nešto vađib, nešto mendub, nešto mustehab. Od brade se ne uzima ništa, to jeste ne krati niti čupa niti brije. A brijanje brade je haram. Po pitanju bra, puštanja brade hadis su u zapovjednoj formi, kao što je kod Buharije, muslima i drugi. Sunnet je kratiti brkove kao što bilježi Buhari i muslim od poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada kaže brade puštajte, a brkove kratite. Brkovi se krate da ne dosežu bijelu liniju na gornjoj usni, niti se briju potpuno. Znači ne briju se brkovi, niti se puštaju da ovu bijelu liniju, znači kraj ove kože normalne prije kože usana, ova linija, da na nju ne dolazi i da nju ne prelazi. To je znači kraćenje brkova. I znate da ima mezljeva koliko hoćete. Ali skoro ni na jednom pitanju nisu jedinstveni. Nije se desio ižma. Kao što su se e, svi e, sastali, kako su svi jedinstveni na tome da je brijanje brade haram. Bez obzira na koji mezdeb. Pa zato vidite šije kod njega brade. Ha? Pa vidite Ahmedije kod brade. Koja god, bez obzira koliko zalutali, imaju bradu. Osim tagutski je uleme tagutska ulema, zla ulema, e, ulema vladara, ona, možete je vidjeti, poevropila se do kraja. Bila ona u Turskoj, bila ona u, u Egiptu, bila ona na bilo kom mjestu. Čovjek po šerijatu koji nema brade, odbija mu se svjedočanstvo. Šta mislite ona da bude alem i trebamo odbiti što god kaže? Što će onda on? Što će onda on? Kaže nam hoće mi mu odbijamo. Ne vjerujemo vola, ne vjerujemo da je, da je Čovjek ubio Horaza, ne vjerujem, mu, ne mora nam svjedočiti, ne vjerujem. mu. Ne vjerujem mu, odbijamo se svjedočanstvo. Ne vjerujemo da je ono dijete pogodilo ono dijete kamenom, kad treba da se, da se spori. Ne vjerujem, mu, nema, ne mogu svjedočiti. Kad <laughs> on govori o Allahu, o našim pravima, našim dužnostima, o našim odnosima s ljudima, našem upravljanju sa imetkom, našem odgoju djeci, je šta je kod Allaha tamo, ne vjerujem. mu. Kako će biti alim? Kako ćemo vjerovati njegovoj fetvi, njegovom stavu? Allahu al-musta'an. حلق اللحيه ايضا من التشبه لا يكون وملعون من Uh, brijanje brade također je nalikovanje na žene i mijenjanje Allahovih stvorenja, a jedno i drugo je haram, jer je prokleo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljude koji nalikuju na žene, oponašaju žene i žene koje čak kad bi bilo mubah, braću, čak kad bi bilo Muba, recimo da obuče suknju žene. Nema nikakva naredba. Ali je šta? Ženska odjeća i haram jer nalikova je na nju. A šta misliš kad postoji nevezano za to posebno pravilo i Allah stvorio čovjeka takvim ko ima ženu kada legne sa njom neka je pogleda u lice pa neka joj zamisli bradu pa nek ona sebi zamisli da nema on pa će vidjeti kako tu ima hikmeta kako se žena uvažavati i priznava da si muško a to od danas od sada jel zabrani makazama osim ovo malo iznad ovda iznad ove bijele linije za brkove i žiletu i znaj ako ti obriješ bradu i navučeš kremu kad žena ti dodirne lice ono mehkano da si ti onda žena E, ovdje bi se malo zabavili kod brade puštate, a brkove kratite. Ovaj hadis je dovoljno da se ne ide nigdje dalje. Zašto? Zato što je spomenuto i jedno i drugo. I jedno mjesto i drugo. Spomenuto puštanje i brijanje, jel? Jel spomenuto jedno i drugo? Brite i kratite. Ima, e, puštajte i kratite. Ima li jedno i drugo? A spomenuti brk i brada, jel? I usmjereno jedno i drugo. To je kao da ste napisali. Brk, brada brijanje, šišaj pa onda ovako, jel? I sad nema tu miješanja. Da recimo rekneš brk brada, pa brijanje, pa uh, puštanje pa zaoboje. Ili puštanje pa zaoboje. A šta rade Kjafir? Radi suprotno. Oni spominju i bradu i brkove. I brijanje i puštanje. Pa puštaju brkove, a briju bradu. Normalno. Jer poslanici dolaze sa onim što Allah hoće a šetan dolazi sa onim suprotno što Allah hoće. I onaj ko se Allahu pokori slijedi poslanika, onaj ko se ne pokori slijedi šetana. Što se onih koji će vam spominjati e, kraćenje brade kada bude izlazla, prilazla šaku, to se spominje samo od jednoga sahaba. I kada je u pitanju jasan hadis, ne može stajati praksa jednog ashaba, niti riječi jednog ashaba ili jednog od tabiina. Zašto? Zato što ga pobija ovaj hadis koji je jasan, puštajte. Puštajte brade. Dalje, ako se, ako se pitamo kakve su bile brade i Omera i Alije, poslanika sam prvog, bile su, a, zakrili bi njihova prsa. Pa bi im se vidi čak i sa zada bi se mogli vidjeti da ima. Sahabi su iza poslanika klanjali, ili tako? I vidjeli bi po njegovom učenju tresenje brade kada uči. Iza njega. Znači kolika je kolika je brada bila. Dalje, ako bi neko ovaj, uzeo svoju neuzbila ruku, zamjerilo da krati po praksi Ibni Omera, na primjer, mora da zna da je Ibni Omer i Omer bili krupni ljudi. Dokazan je onaj slučaj kada je izašao na mimber, kažem ovaj nećemo da služi dok nam ne kažeš odakle tolika, toliki kamis, kad je ustani on, Ibn Omere. Pa kaže, moj baba je dobio dio i ja dobio dio kao svaki musliman. Pa je moj baba velak čovjek, jel? Ja sam mu dao i svoje da nastavi. Znači njegova šaka nije ko moja šaka. Četiri. Kosa na glavi, jel? ponašanje prema kosi. Što se tiče kose na glavi, dozvoljno je brijati, ali je bolje ostaviti je dužu ako se drži uredno. Međutim, mekruh je brijati dio glave, a dio izostavljati. Pohvalno je odgoditi brijanje kose do hađa ili umre ako će se to uskoro obaviti. Čak ovo i kada se kurban kolje za sebe. Ovdje sebi na kraju ovog pod četiri vidi Rijadu Salihin 295. Stra, poglavlje, 295. poglavlje. Stranica 211. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu sallam ugledao jednog dječaka kome su obrijali samo jedan dio glavi. Allah poslanik alaihi sallam im je to zabranio rekavši 211. strana. Ili mu obrijte cijelu glavu ili je ne dirajte. Ebu Davud sa sahih senedom. Sada je vrijeme da vidimo našu praksu i vidimo frizure u kojima je kosa naprijed duža ili nazad duža ili duža svukuda ovda skraćena. Naučimo da kosa se može brijati može držati cent, pola centa, cent i po, dva, tri, pet, deset, pustit, isto tako, sve je to iz, Sve je to džajz. Međutim, kratiti jedan dio, da se krati ovda a pusti nazad, ili da se pusti naprijed, krati po drugom, ili da se ovda steše, a izvuče naprijed ili pusti nazad. Bilo šta što je nejednako, to je takozvani kaza, nejednako i ono je haram. Ovdje piše mekru. međutim poslanik s.a.v. vidjeli smo u hadisu je zabranio, kada je vidio da je tako jedan dječak ošišan, da mu je dio glave obrijana, ostalo ostavljeno, rekao je ili sve pustite ili sve obrijte, to jeste jednako šišanje. Kad neko ne misli da je brijanje glave sunnet to jeste da je poželjno i pohvalno. Ono je jednako, čak je puštanje, šta? Ljepše, međutim, brijanje isto tako iz muba. Osim, osim ovaj, hađa i umre, gdje je mustahab. Malo među vama brica, braću. قل شغلكم ان في من الاخوه منكم شعرهم من اليوم سأعطيكم مثلا حلقة ima ovdje braće koji imaju frizure, neka sami ako Bog da se pokaju Allahu Đalešanu i postanu prirodni. A ja bi ovdje sad jednu, e, dotakao se jedne ti ovdje jedan pramen duži. Hvala. طيب طيب فينا فينا فينا أها كيف ورد أها كيف رد رد جيد كيف رد كيف رد znate da je kod nas bio običaj da kad čovjek ide na hađ, uzme pare od brize, kao on je sve to stekao sa rukama. A misle da je što čovjek rukama stekne najhalalnije, a on je sve rukama. Međutim, nije ratni plijen je halalniji od toga. Najbolji halal je ratni plijen. Ne, ne, A nije tako, braću. Današnje brice učine veliki haram i veliki imenovac haram. Dojde u momak i kaže obrime, ha? Brije li briso ljudima brade? Jel to džajz? E, šiša li briso na ovaj kaza? Skine ovda, ostavi ovda. Ha? Haram. Prema tome nije istina da su brice najhalalnije. Malo, malo šta brico ovaj uradi, a da mu je to džajz. Jedino ako mu dojde kakav staromodnjak pa kaže da je načalo ilha jednako to mu je jedno, jedino džajz والآن تعرف يا إخوة الأخ المجاهد من أي واحد بأي katiba okra Vidite od sada ako Bog da čovjeka koji zna islam ili ne zna. Odmah ga vidite, po frizuri. Nijednog muđajda nećete vidjeti. Pogledajte koje god hoćete. Nema na njemu tragova frizure ovoga ili špicastog, onog pilotskog nekog ili ne znam. ili da ima bradu, ima brada uklesana, ili lančić, ili minđuša, ili zategnut. Odmah vidiš da je to. On uzeo onako proizvoljno iz islama, ne zna ni on zašto. E, Na rokvice, lančići, ne uzubila. To ništa muškarcu ne treba, jer muškarac se neki ti žena se kiti, muškarac jedino može da uzme, uzme prsten srebreni, što je sunnet, što je činio poslanik Alisa, što je nosio poslanik Alisa. Pet. Znajte, braćo, da je vitica kršćanski običaj. Vitica. Burma, Burma. Burma. To je Prsten je sunnet, prsten. Burma, Burma, ona je, ona je od, od običaja kršćana, to oni pri njihovim zarukama stavljaju. Konja Kod njega ima vjerovanje da kad se stavi na lije, prst lijeve ruke ovaj domali, ovaj s kojim mi čistimo neđaset, jel? da to onda poveže sa srcem i krunisana ljubav između nje i njega sa tim. To je njihovo vjerovanje, njihovo ubježenje. A mi kao što ne trebamo njihove pozdrave i ostalo, isto tako ni njihove običaje. Peto, pohvalno je mirisati se mošusom ili nekim drugim mirisom koji je prijatan. Sve ovo je Muhammed sallallahu alaihi wasallam praktikovao i naređivao da se praktikuje. Bilo stalno, bilo u posebnim prilikama kada se ide u džemat, da se ne smeta ljudima jer je zabranjeno jel jesti luk i ostalo zbog čega zbog uznemiravanja jer uznemiravanje muslimana uopšte bez obzira na koji način je zabranjeno a uvući bratu uh, radost u srce razveseliti ga, skinuti njegovu tegobu i sve ostalo je šta potrebno i sevab zato umjesto da ga uznemirimo neprijatnim mirisom i svim ostalim treba da, da ga počestimo mirisom.